Щось дістав, ту ж мить опинився біля мене, зірвав з оскарових плечей свою воронячу вдяганку, кинувся в бік дроку, шипшини і сосон, подався далі до берега і, не спиняючись, промовистим рухом, розрахованим на то, хто його спостерігає, впустив щось на пісок. Аж коли Лео зник зовсім. Він ще якийсь час примарою маячив перед моїми очима, поки його нарешті поглинули молочні пасма туману, що стелилися над землею. Одне слово, аж коли я зостався з дощем сам на сам, я підхопив шматочок цупкого паперу, що стримів у піску. То була карта зі скатної колоди, винова сімка. За кілька днів після того випадку на Заспанському кладовищі Оскар зустрів на Лангфурському базарі свою бабцю Анну Коляйчик. Відколи в Бісау скасували митний і прикордонний контроль, вона знову возила продавати яйця, масло, капусту і зимові яблука. Люди купували охоче і багато, адже невдовзі мали запровадити харчові картки і треба було робити запаси. Побачивши бабцю, що сиділа навпочепки над своїм товаром, Оскар ту ж мить відчув на голій шкірі під пальтечком, під светром, під маєчкою гральну карту. А в перші хвилини, коли я повертався трамваєм із заспи додому на Макс Гальбе Плац, і кондуктор запропонував мені прокататися задарма. Мені хотілося порвати ту винову сімку на дрібнесенькі клаптики. Карту Оскар не порвав. Він віддав її бабці. Угледівши його за головок капусти, вона мало не вжахнулася. Може, в неї промайнула думка, що Оскар ніколи не приносить доброї звістки. Однак потім вона підкликала те трирічне хлоп'я, що визирало з-за кошиків із рибою, до себе. Оскар іще трохи поцеремонився, спершу порозглядав живу, майже цілий метр завдовжки тріску, викладену на мокрі водорості, і помилувався дрібними рачками з Отамінського озера, які десятками, вже сидячи в кожику, і далі старанно вправлялися ходити по своєму задки. Нарешті й Оскар, так само задкуючи і показуючи бабці спину свого матроського пальтачка, підступив до її рундучка і аж тоді обернувся до неї золотистими гудзиками з якорями, як наскочив на дерев'яні козли під її прилавком, і яблука покотилася в розтіч. Надійшов Швердфегер з гарячими, загорненими в старі газети цеглинами, підсунув їх бабці під спідниці, вигріб з під неї, як завжди, коцюбкою, холодні поставив паличку на шиферній дості, що висіла в нього на грудях, перебрався до сусіднього рундучка, і тоді бабця простягла мені яблуко. А що міг дати їй Оскар, коли вже вона подарувала йому яблуко? Він простяг їй спершу карту, а тоді і патронну гільзу, яку також не схотів лишати в заспе. Довго нічого не розуміючи, дивилася Анна колячик на ті дві зовсім різні речі. Та ось Оскар підніс свої вуста до її старечого хрещуватого вуха під хусткою. І я, забувши про будь-яку обережність, пригадавши рожеве, невеличке, але м'ясисте, янове вухо з довгими гарними мочками, прошепотів. Він лежить у заспе, прошепотів і подався геть, перекинувши дорогою кошика з капустою. Марія. Поки історія на повен голос звістила світові про важливі події і, мов добре змащений повіз, котилася, пливла і летіла європейськими просторами, завойовуючи наземні, водні, повітряні шляхи. Справи мої, а вони зводилися до того, що я раз у раз просто розбарабанював ущент лаковані дитячі барабани, і йшли так собі, поганенько, можна сказати, геть не йшли поки багато хто марнотратно розкидав на всі боки дороге залізо, ще одна моя бляшанка пускалася духу. Щоправда, в поштамті Оскарові пощастило врятувати новенького, майже неподряпаного інструмента і цим надати обороні польської пошти бодай якогось сенсу. Але що означав для мене? кому в кращі часи потрібно було якихось місяців зо два, не більше, щоб обернути бляху на брухт. Одне слово, що означав для Оскара бляшаний барабан пана начальника молодшого? Відразу по тому, як мене виписали з міської лікарні, я, оплакуючи втрату моїх сестер жалібниць, заходився вперто працювати, вибиваючи дріб і вибивати дріб, працюючи. Той дощовий день на кладовищі в заспи аж ніяк не змусив мене занедбати моє ремесло. Радше навпаки, Оскар подвоїв зусилля і робив все, щоб домогтися лише одного знищити останнього свідка своєї ганьби перед ополченцями барабана. Але той тримався стійко, він давав мені від коша, і коли я бив по ньому, відповідав звинуваченнями. Під час наших бійок, які мали на меті лише одне, стерти з пам'яті певний, чітко обмежений у часі відтинок мого минулого, мені на диво знов і знов спадав на думку Віктор Велін, поштар, що розносив грошові перекази. Хоча хто, хто, а він, чоловік короткозорий, навряд чи зміг би давати проти мене свідчення. Одначе хіба ж не йому, короткозорому, пощастило втекти, і чи не означає це, що короткозорі бачать краще, і що Велін, якого я зазвичай називаю нещасним Віктором, Добачив тоді у моїх руках чорно-білі тіні, розгадав мій учинок Іуди, а тоді втік, прихопивши з собою оскару таємницю і ганьбу і понісши її у світ, аж у середині грудня звинувачення того лакованого, розмальованого червоними омахами сумління, що висіло на мені, втратили колишню свою переконливість. Лак узявся волосинками тріщин і почав відлущуватися, бляха жолобилась, робилася тоненькою і вже проривалася, хоч до прозорості ще й не стерлась. Як і завжди, коли щось зазнає страждань і наближається до свого кінця, свідкові цих страждань хочеться їх припинити і якомога пришвидшити той кінець. останні тижні перед Різдвом Оскар дуже поспішав. Він працював так, що мацерат і сусіди аж за голову брались. Оскарові кортіло до святвечора поквитатися зі своїм обвинувачем, бо на святвечір я сподівався одержати новеньку, нічим не обтяжену бляшанку. І я таки встиг. За день до 24 грудня мені пощастило скинути з шиї, а заодно й з душі оте пом'яте і ржаве чорти батька зна що, яке без угаву деренчало і нагадувало автомашину після аварії. Тепер і для мене, як я сподіваюся, оборону польської пошти було остаточно зламано ще жодній людині в світі, якщо тільки ви ладні бачите в мені людину, не доводилося зазнавати на Різдво такого гіркого розчарування, як тоді Оскарові. Під ялинкою. На нього і справді чекали різдвяні подарунки, і там було все, усе крім бляшаного барабана. Лежала там коробка з кубиками, яку я так ніколи й не відкрив. Лебідь, гойдалка мав бути подарунком особливим і обернути мене на Лоенгріна. Мабуть, щоб допекти мені до живого. На столик для подарунків хтось поклав три чи чотири книжечки з картинками. Щось як так Скористатися можна було, на мою думку, хіба що рукавичками, черевиками на шнурках та червоним светриком, якого сплела Гретхен Шефлер. Оскар розгублено позирав то на коробку з кубиками, то на лебедя, затримував погляд на кумедних, як здавалося, авторам тих книжечок з картинками в ведмежатах, що тримали в лапах усілякі музичні інструменти. Там Одне з тих чарівливо лукавих бісенят навіть хизувалося барабаном, ще й вдавало, буцімто вміє барабанити, буцімто ось зараз ударить дріб, буцімто вже й палички піднесло. А я мав лебедя, але не мав барабана. Я мав, либонь, цілу тисячу чи й більше кубиків, але. Не мав жоднісінького барабана, я мав рукавички на той випадок, коли взимку настануть дуже холодні ночі, але ті рукавички не тримали нічого такого кругленького, гладенького, бляшаненького, покритого прохолодною кірочкою лаку, не тримали нічого такого, що зимової ночі я міг би взяти з собою на двір, щоб і мороз почув щось біленьке. Оскар тоді подумав, а бляшанку мацерат, видно, поки що десь сховав, або на ній сидить Гретхен Шефлер, припхалася зі своїм пекарем жерти нашу різдвяну гуску. Спершу вони хочуть помилуватись, як я гратимуся лебедем, кубиками та книжками з картинками, а вже тоді віддадуть мені той справжній. Скарб. Отож я пішов на поступки, гортав, мов дурень, книжечки, виліз на лебедя із глибокою огидою, прогойдався на ньому добрих півгодини, не менше. Потім, хоч у помешканні в нас було тепло, як у вузі, я дав приміряти на себе светра, а Гретхен Шефля допомогла мені стромити ноги в черевики на шнурках. Тим часом надійшли грефи, бо гуска була розрахована на шістьох. А після того, як вони зжерли, начинену сушняком гуску, що її так майстерно засмажив мацерат, уже за десертом, мірабель і гроші, Оскар розпачливо взяв ще одну книжечку з картинками, яку греф поклав мені до решти чотирьох. Після супу, гуски, червоної капусти, вареної картоплі, мірабелі та груш, коли всі ми, розімлівши від кахельної груби, а груба в нас була ще та, заспівали різдвяної пісні, Оскар підмугикував також. А тоді ще один стовпчик із Радуйся і Ялинонько, ялинонько, які ж зелені твої вітоньки, дзень, дзень, дзінь, дзінь, і так щороку дзень, дзень, дзінь, дзінь. Я хотів уже. Тим часом на дворі забемкали дзвони, нарешті одержати свого барабана. П'яний духовий оркестр, якому колись грав і музикант Майн, трубив так, що з віконних карнизів падали бурульки.